Նախորbanորությունների մասին համառոտ։ Արցախում հարգել են Սումգայիթյան անմեղ զոհերի հիշատակը։ Բակոսակյան այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի հարավային հատված։ Արցախի խորհրդարանական 3 խմբակցությունները դատապարտել են Սամվել Բաբայանի գրասենյակի տարածած սպառնալիքները։ Հայաստանի վարչապետն Իրանում հանդիպել է հայ համանքի ներկայացուցիչների հետ։ Առանց Արցախի անկախության ճանաչման անհնար է հասնել Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախում, Հայաստանում եւ հայկական Սփյուռքի գաղթօջախներում ամեն տարի այս օրը հարգանքի турք են մատուցում 31 տարի առաջ փետրվարի 27-ից 29-ը Բաքվից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սումգայիթ քաղաքի հայ բնակության ջարդերի զոհերին եւ աշխարից պահանջում համապատասխան իրավական գնահատական տալ տեղի ունեցած զանգվածային ոչրագործությանը։ Քաղաքի ավելի քան 18000 հայ բնակության 3 օր տևած կոտորածների ու ջարդերի ընթացքում վիրավորվեցին եւ սպանվեցին մեծ թվով մարդիկ, թալանվեց ու ոչնչացվեց նրանց բոլորի ունեցվածքը։ Խորթայի միության բանակը լրության մատնեց իրադարձությունները, չպաշտպանելով հայերին։ ԽՍՀՄ բանակը Սումգայիթ հասավ փետրվարի 28-ին բայց ջարդերը դադարեցին միայն դրա հաջորդ օրը։ Իրենց բնույթով ցեղասպանական այդ գործողությունները պատասխան էին Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության խաղաղացույցերին, որոնցով պահանջվում էր իրականացնել Արցախայցյան ինքնորոշման համանդրական իրավունքը։ Այսօր Սումգայիթի ցեղասպանության 31-րդ տարելիցին Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրը կրկին մարդաշատ էր։ Հուշահամալիրում էին նաև երկրի բարձրագույն իշխանության եւ հոգեվոր դասի ներկայացուցիչները։ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ կատարվեց հոգեհանգստի կարգ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սումգայիթյան ցեղասպանությունը հայության պատմության ամենաարյունոտ էջերից մեկն է։ Ողբերգական իրադարձություններից 31 տարի անց էլ ցավը չի մեղմացել։ Ուշահամալիր եկած երիտասարդները պահանջատիրության զգացումով են եկել։ Մեսեջրույցում ուսանող Արամ Հարությունյանն ասաց. Խնդիրը ոչ թե վրեժ խնդիր լինելն է, այլ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ համապատասխան գնահատականը տա եւ այդ արդարության զգացումը ամեն ինչ արժի։ Երեք մենք ականատես եղանք Ադրբեջանի քարոշչական ներկայացմանը, ներքաղաքական աթորակրվի պատճառով սեփական ժողովրդին սպանդի ենթարկած Ադրբեջանն իրադարձությունները գլխի վայր շրջելով փորձում է Խոջալուի իրադարձությունները ներկայացնել իբրև Սումգայիթյան ցեղասպանության հակակշիռ։ Գնահատելով այդ երկու երևույթները մեկ հարթության մեջ տեղադրելու Ադրբեջանի ջանքերը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ասաց. «Դրանք տրամագծորեն տարբեր երևույթներ են»։ Բոլորովին տարբեր բևեռներում են գտնվում այդ իրադարձությունները։ Մենք ամեն անգամ խոսում ենք այդ մասին եւ այն որսունգայթը տեղ ունեցել բոլորովին խաղաղ պայմաններում Ստեփանակերտում տեղ ունեցող խաղաղ միտինգներին, հանրահավաքներին ի պատասխան իսկ այն որ խոջալու իրադարձությունները տեղ ունեցել արդեն սկսված պատերազմի եւ Արցախի շրջափակումը ինչ որ ձևով ճեղքելու հանգամանքներում սա տարբեր իրավիճակներ եւ տարբեր բացատրություններ է տալիս Արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայելյանը անդրադառնալով քարոշչական դաշտում տիրող իրավիճակին նշեց, որ հայկական կողմը մշտապես աշխատում է միջազգային կառույցների հետ ճշմարտությունը տարածելու եւ միջազգային հանրությանն իրազեկելու համար։ Նաև Սումգայիթի այս տարելիցի կապակցությամբ եւս հաստատքներ պատրաստ են եւ հիմա ընթացքում են պիտի տարածվեն միջազգային կառույցների շրջանակներում, որ միջազգային հանրությունը տեղյակ լինի, թե ինչ է կատարվել այս տարիների ընթացքում եւ մեր ժողովրդի գույության գրավականը հենց մեր անկախ պետությունն է, որը պաշտպանում է մեր ժողովրդին նման ոչռագործություններից, որ այլևս չկրկնվի այն, ինչ կատարվել է Սումգայիթում եւ Ադրբեջանի մնացած քաղաքներում հայերի նկատմամբ Այն, որ Արցախյան շարժումն ու ազատագրական պայքարը Արցախահայությունը ցեղասպանությունից փրկելու միակ տարբերակն էր, չի կարող կասկածի տակ դրվել, նշեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Բոլոր հնարավոր տարբերակներով մենք փորձում ենք նաև շահագրգիռ բոլոր կառույցներին, բոլոր այն կենտրոններին, որտեղ հնարավոր է քննարկում եւ որտեղ փնտրվում է Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծումը, հասցնել եւ նաեւ ամրապնդել այն գաղափարը, որ Արցախում 88 թվականին սկսված ազգային ազատագրական պայքարը պայքարը դա պատահական չի եղել եւ դա եղել միակ ձևը հենց այս տարածքում ապրող բնիկ հայությանը ցեղասպանությունից փրկելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք թեման։ Զումգայիթյան անմեղ զոհերի շատակը հարգել են նաև հանրապետության շրջաններում։ Հադրութից հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Վաղարոտից Հադրութ քաղաքում հնչում էր Սկոմերը դին կոմիտասյան մելամոզոր երաժշտությունը իսկ մարկային հոսքը դեպի մշավանից չէր դադարում։ Ադուր քաղաքի մեր ձեռնարկությունների հանակրտական ուսումնական ասոցիացիան կոլեկտիվի հասարակական կազմակերպությունների ու տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ ծաղիկներին խոնարհում Սունգայիցյան ամերձորի հիշատակին կանեցված հուշակարին։ Նրանք մեկ անգամ եւս իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում միջազգային ատյաներին, որ առ այսօր քաղաքական գնահատական չեն տվել։ Ժամը 10-ին նրանց միացան հաջորդի շրջակազմի ղեկավարությունը, նրանք եւս ցաղիկներ խոնարեցին Սունգայիցյան նորի հիշատակին կանեցված հուշակարին։ Սունգայիցյան ողբերգության անպատժելիությունը այսօր էլ բարարթող է հանդիսանում հակահայկական դրամատուրգների համար, որը Ադրբեջանի վարչակազմը հատատում է իր ժողովրդի վզին այսօր հադրութի Արտուր Մկրտչյանի անվան պատմահերկարական թանգարանում կազմակերպվի Պուշ ցերեկույթ նվիրված Սումգայական ջարդերի զոհերի հիշատակի։ Իսկ հադրութի Արեգի Կիսարյանի անվան կենտրոնական գրադարանում Խոջալվի իրադարձությունների եւ Սումգայակի ջարդերի զոհերի հիշատակի օրվա արխիվ կներկայացվի փաստագրական ֆիլմեր։ Նախագիծը իրականացրել է հադրութի շրջակազմի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժինը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր այցելել է Ծիզեռնակաբերդի Բարցունք ոգեկոչելու Սումգայիթի ողբերգական դեպքերի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Նախագահը ցաղկի պսակ է դրել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Ազգային ճշնամանքի օղի վրա մեր հարյուրավոր հայրենակիցներ սպանվեցին, մյուսները ենթարկվեցին դաժան բռնությունների ու վայրագությունների, բռնի տեղահանվեցին իրենց բնակավայրից, նշել է նախագահ Սարգսյանը հավելելով։ Սումգայիթյան հանցագործությունը վաղեմության ժամկետ չունի, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ ահավոր հանցագործությունը խստորեն դատապարտվի միջազգային հանրության կողմից արժանանա ճանաչման ու ճիշտ գնահատականի։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը հայտարարություն է տարածել, որով դատապարտել է 31 տարի առաջ Սումգայիթի հայրի նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած ջարդերը։ Նա խստորեն քննադատելով ադրբեջանական իշխանությունների ռասիստական քաղաքականությունը նշել է, որ ջարդերը անմիջական հետևանքն էին ադրբեջանի իշխանությունների տարիներ շարունակ իրականացրած արատավոր ռասիստական հակահայկական քարոշցության, որը միտված էր նվաստացնել ադրբեջանում բնակվող հայ քաղաքացիներին, այդ պիսով հող նախապատրաստելով զանգվածային բռնությունների համար։ Սումգայիթում հայերի ջարդերը դատապարտել է նաև ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնեն։ Ըստ կոնգրեսականի 31 տարի առաջ ադրբեջանական Սումգայիթում սպանվել եւ վիրավորվել են հարյուրավոր խաղաղ հայեր։ Բռնաբարվել են կանայք եւ երիտասարդ աղջիկներ, զոհերին խոշտանգել են եւ այրել։ Ադրբեջանը ավելի քան 30 տարի փորձում է թաքցնել Սումգայիթյան վայրագությունները, նշել է կոնգրեսականը։ Նրա խոսքով ավելի շատ մտահոգում է այն, որ այդ իրադարձությունների կազմակերպիչները համարվում են Ադրբեջանի ազգային հերոսներ։ Նախագահ Բակոս Սահակյանը փետրվարի 27-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ միասին այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի հարավային հատված, տեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին։ Այնուհետև նախագահն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել բանակաշինության մի շարք խնդիրների շուրջ եւ կոնկրետ հանձնարարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նախագահային ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար Կարեն Աբ รา մյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Վերջին շրջանում Արցախում տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումներին եւ դրանց հիման վրա հանրային հնչեղություն ստացած մի շարք հարցերին երեք ազգային ժողովում կայացած լիագումար նիստի ժամանակ անդրադարձել են հայրենիք, ժողովրդավարություն եւ դաշնակցություն խմբակցությունների падգամավորները։ Խորհրդարանական 3 խմբակցությունները դատապարտել են Սամվել Բաբայանի գրասենյակի տարածած սպառնալիքները։ Ներկայացնելով հայրենիք խմբակցության տեսակետը, падգամավոր Ռոբերտ Ղարամանյանն ասել է. Գործ ունենք մի վիճակի հետ, երբ արերևույթ իրավականության ու օրինապաշտության քողի ներքո փորձ է արվում շանտաժի ու սպառնալիքի լեզվով խոսելու Արցախի իշխանությունների եւ առհասարակ ժողովրդական ներկայացուցականություն ունեցող ամբողջ քաղաքական համակարգի հետ։ Մենք սա համարում ենք սկզբունքորեն անթույլատրելի, մասնավորապես նշել է Ռոբերտ Ղահրամանյանը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանն էլ կարծում է, որ որ վերջին օրերին զանգվածային լրատվամիջոցներով մեր հասարակական քաղաքական օրակարգում հայտնվել է մի թեմա կապված համանդրական փոփոխությունների հանրային նախաձեռնության հետ, որը փոխանակ ունենա օրինական քաղաքակիրթ շարունակություն, ընդհակառակը որոշ ուժերի կողմից տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Բանը հասել է նրան, որ Արցախի իշխանություններին սկսել են մեղադրել ինչ-ինչ մտածածին խոչընդոտող գործողությունների մեջ, եւ խոսել վերջնագրերի լեզվով, սպառնալով հեղափոխությամբ։ Թե ինչ հեղափոխության մասին է խոսքը, թողնում ենք նրանց երևակայությանը։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այս թեմայի շուրջ ակտիվությունը միտում ունի անցանկալի աղմուկ եւ անիմաստ վեճեր հրահրելու հանրության շրջանում, շեղելով ուշադրությունը մեր օրախնդիր հարցերից։ Պետք է հասկանալ, որ նման իրավիճակը ոչ մեկին ձեռնտու չէ, նշել է Վարդգես Բաղարյանը։ Իս Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը նշել է, որ սոցցանցերում եւ մեդիա դաշտում տիրող աննախընթաց զարգացումները հաճախ ստեղծում են հասարակական ընկալումների խեղաթյուրված խճանկար։ Այսօր կարող ենք վստահորեն հայտարարել, որ անցյալի բարքերն ու ժամանակները այլևս տեղ չունեն Արցախում։ Ազգային արժեքների վրա հիմնված եւ ժողովրդավարական ուղիով զարգացող Արցախն այլ ընտրանք չունի։ Օրենքի գերակայությունը վեր է ամեն ինչից։ Այո, յուրաքանչյուր ոք ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք ունի, բայց օրենքի պահանջներին համապատասխան, ասել է Ալյոշա Գաբրելյանը։ Իրան կատարած պաշտոնական այցի առաջին օրվա վերջին հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ունեցել է հայ համայնքի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Թեհրանի Արարատ մարզամշակութային միությունում։ Մեր միասնական խնդիրը հետևյալն է. մենք այլևս չունենք Հայաստանի օրակարգ եւ Սփյուռքի օրակարգ։ Ունենք համազգային օրակարգ, որի նպատակը մեր համազգային նպատակների եւ երազանքների իրագործումն է։ Մենք մեր ձեռքերով պետք է կերտենք մեր ապագան, այնպես, ինչպես մեր ձեռքերով կերտել ենք մեր ներկան։ Մեր կառավարության առաջնային խնդիրներից մեկը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի սուբյեկտության բարձրացումն է, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք միասնական ենք եւ վճռական մեր երազանքները կյանքի գոչելու ճանապարհին լինի դա Հայաստանը տնտեսապես եւ քաղաքականապես հզորացնելու հարցը լինի դա Արցախի ժողովրդի արդար պահանջի իրացման հարցը լինի դա մեր համազգային նպատակների եւ երազանքների իրականացման հարցը Այնուհետև վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ամրապնդմանը, Իրան կատարած այցին եւ բանակցությունների արդյունքներին, Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, հայ-թուրքական հարաբերություններին ու այլ թեմաների։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում առանցքային հարց է դարձել Արցախի ներգրավվածությունը Արցախյան հիմնախնդրի լուծման բանակցություններում։ Այս մասին Արցախի ազգային ժողովի Դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանն ասել է, ընդգծելով, որ դեռևս 2007 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ նախագահ ընտրվեց Բակո Սահակյանը, որպես հիմնախնդրի լուծման առավել արդյունավետ տարբերակ, շեշտվել է Արցախի մասնակցության անհրաժեշտությունը բանակցային գործընթացին։ Առանց Արցախի անկախության ճանաչման անհնար է հասնել Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Գրիգորի Այվազյանը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ աշխարհին ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությունը մեզ համար եղել է ոչ միայն պատերազմ տարածքների ազատագրման համար, այլև ողջ մնալու միջոց։ Ադրբեջանի հայերի հարցի առաջ մղմամբ մենք կարող ենք չեզոքացնել այսպես կոչված Ադրբեջանի Ղարաբաղյան փախստականների պահանջների օրակարգը։ Մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք այն հանցագործությունները, որոնք 30 տարի առաջ կատարվել են հայերի դեմ։ Անհրաժեշտ է մշտապես խոսել Բաքվում եւ Սումգայիթում ջարդերի մասին եւ այդ թեման բարձրացնել, այլ ոչ թե սпасել, երբ Ադրբեջանը կխոսի Խոջալույի դեպքերի մասին։ Նման քաղաքականությունը կարող է բերել նրան, որ համաշխարհային հանրության աչքում այս հակամարտությունում զոհը եւ ագրեսորը կարող են իրենց տեղերը փոխել, նշել է նա։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյանց Լեռնանցքը փակ է։ Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է։ Վարորդների խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում վաղը սպասվում են փոփոխական անպամատություն, գիշերը տեղումներ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան, Հովտային շրջաններում թաց ձյան տեսքով ցերեկը առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։